övgü, ibadet ve teşekkürler, alemlerin sahibi ve terbiyecisi olan Allah'a mahsustur. Ondan başka hiç kimse buna layık değildir. O, her şeyi rahmetiyle yaratan ve besleyendir. Ve yine rahmetiyle her şeyi mükemmelliğe, ahirete götürendir. O, her şeyin ceza ve mükafatının görüleceği din gününün sahibidir. İşte madem sen böyle yücesin ey Rabbimiz, biz yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden medet bekleriz. Sen bizi doğru yola ilet. Onda yürümeyi bize nasip et.'' kendilerine nimet verdiğin peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihler yoluna. Sebepler dünyasında boğulup gazabına maruz kalanların yoluna değil ve yanlış yola girip saplanan sapıkların yoluna değil. Amin.